Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha jalla i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika, poslat sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, onaj ko bude išao njegovom stazom, onaj ko bude bude išao putem koga je on pokazao umetu do sudnjeg dana, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, od njegovog suneta s kojim ga je poslao Allah dželevala, pa to je učinio na svoju štetu i Allahu u time nimalo neće nauditi. Neka Allahov salam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, urođene stvari čovjek iako jesu, da se čovjek, da se svaki čovjek boji i da se svaki čovjek nada svi se ljudi nečega boje, kao što se i svi ljudi neče, nečemu nadaju. Međutim, uvijek postoji ono što razdvaja vjernike od nevjernika, a to je njihova ispravnost, kao i na drugoj strani neispravnost nevjernika u njihovim postupcima i njihovim vjerovanjima. Tako mu'min boji se Allaha šanuhu najvećim strahom i ničega se više ne boji nego li Allaha dželle Kao što se mu'min nada u Allaha Tebareka njegovu milost i njegovu dobrotu i njegov oprost, dok se nevjernici boje drugih mimo Allaha Đerlešanuhu i dok se nadaju od drugih, a ne od Allaha Đerlešanuhu Tako ćemo vidjeti da vjernik sve strahove odbacuje i, i čini ih malenim u odnosu na strah prema Allahu Đelešanu. Kao što ćemo vidjeti da vjernik sve nade upravo usmjerava ka Allahu te barek nadajući se od njega Jal. Jer on zna da onaj koji najžešće kažnjava jeste Allah Da onaj koji ima pravo da kazni istinski jeste Allah te ta'ala. Da onaj koji ima moć da kazni jeste Allah šanuhu. Da onaj prema kome se najviše griješi jeste Allah šanuhu. Pa zbog toga je njegovo i apsolutno pravo da kazni onoga koga hoće zato što mu griješi. A njegova kazna jeste šedidul iqab, žestoka kazna. Kazna koja se ne može usporediti sa bilo kojom kaznom na ovome svijetu. Kao što vjernik zna da Allah te bareke ve taala jeste onaj koji daje sve. Onaj koji svome robu može pružiti sve ono što poželi. Zato su nade vjernika usmjerene Allahu Đelešanuhu pa mu se on nada da će mu se smilovati, da će mu grijehe oprostiti i da će ga spasiti vatre džehennemske i uvesti u svoj džennet. Međutim, kao što sam govorio braćina u Sanđaku, islamska olema pojašnjava ovo pitanje i ukazuje na ispravnost nade Allaha te barek zato što se mnogi ljudi i od vjernika i od nevjernika na nadaju Allahu Đelešanuhu milosti. Međutim, čija će nada biti ona koja će dati spas i spokoj onome ko se nada, pa to je nada onoga koji ispuni uslove da njegova nada bude ona spasonost na, na Dunjaluku i na Ahiretu. To jeste nada onog koji ispravno vjeruje i ispravno radi i postupa, a zatim se nada da mu Allah Đelešanuhu to prihvati kao i i dobro djelo i nada se da mu Allah Đelešanuhu i pored toga što se stalno trudi da se sačuva grijeha i griješenja, opet ono što učini od grijeha, nada se da mu ga Allah Đelešanu oprosti i pređe preko toga na sudnjem danu, pa ga ne kazni. Toga cijenjena moja braćo, ljudi ili da kažem većina ljudi i da kažem većina od sljedbenika oni koji se pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alejhi jako često ove stvari pogrešno svata i razumije. Pogrešno ih svata i razumije i misli da je dovoljno samo nadati se dok se ne ulaže trud u pokornost Allahu Đelešanhu i sliđenju poslanika alaihi salatu da je dovoljno to što će govoriti ja se bojim Allaha, dok u isto vrijeme krši Allahove granice i šerijatske propise i tako misli da će doći do Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala i da će lako ući u džennet gospodara svih svjetova. Svakako, braćo, zbog čega ljudi imaju pogrešna svatanja o ovim stvarima? Prva stvar i prvi razlog jeste to što se ljudi jako slabo i rijetko i malo druže sa Allahom knjigom na način da je iščitavaju, da je razumiju, da razmišljaju o njenim porukama i kazivanjima i što se malo druže sa sunetom Rasula sallallahu alaihi i malo pridaju pažnje i važnosti tome da bi mogli da svate poruke Kur'ana i poruke sunata poslanika alaihi salatu wasalam. To je s jedne strane, a s druge strane drugi razlog jeste to što pred ljudima stalno se nameću oni koji od njih s jedne strane stalno nastoje da ih zaplaše, da ih zaplaše sa finansijskim stanjem, da ih zaplaše svojom silom, da ih zaplaše svojom vlašću, da ih na taj način način primoraju da ih se boje. A s druge strane daju im, postavljaju im određene uvjete i daju im određene ponude, pa ako ovi ispune, onda će im oni jel, dati to i to, obezbedit će im to i to i tako dalje, pa ih stavljaju gdje? Stavljaju ih da se nadaju kod njih, a ne da se nadaju Allaha te bareke, te wa ta'ala. Zato ćemo danas naći većinu onih koji se pripisuju ovome umetu, da upravo strahuju od drugih, kao što se strahuje od Allaha Đelešanuhu. Naći ćemo ih da se nadaju od drugih, kao što se treba nadati od Allaha te bareke ta'ala. I zato vidimo da ljudi jako često i u većini slučajeva nastoje i prihvataju da rade ono u čemu nalaze da će ljudi s njima zbog toga biti zadovoljni, makar to i bilo u nezadovoljstvu Allahu te tebareke wa ta'ala. Muavija radijallahu ta'ala anhu dok je bio emirul mu'minin, dok je bio dakle vođa vjernika, halifa, šalje pismo radi radijallahu ta'ala anha, majci vjernika, pa traži od nje da mu pošalje jedno pismo u kome će mu dati jedan savjet, ali uslovljava pa kaže da to pismo ili taj savjet bude kratak, da ne bude predug kako bi ga bolje razumio i kako bi lakše po njemu postupio. Pa mu na ovo, ovaj zahtev Aisha radijallahu ta'ala anha odgovara i piše mu pismo i kaže Selamun alejke, neka na tebe Allahov selam, emma ba'd, a zatim fe inni semi'atu Rasul Allahi sallallahu alejhi wasallam jakul, kaže ja sam u istinu čula poslanik alejhi salatu vesselam da je govorio menil temese rida Allahi bi sahti nas kafahu Allahu me'meneten nasi wa menil temese rida nasi bi sahati Allahi wakkalahu Allahu ila nas. Kaže Čula sam poslanik alaihi salatu wasalam da kaže onaj ko bude tražio Allahu šanuhu zadovoljstvo u nezadovoljstvu ljudi Allah šanuhu je takvome dovoljan da mu bude štitom i zaštitom od ljudi. A onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te barake wa ta'ala Allah šanuhu će ga prepustiti ljudima. Allah šanuhu će ga prepustiti ljudima. Pa mu je dala Aisha radijallahu ta'ala anha ovaj savjet kratak ali jasan sa, sažet u riječima Rasula sallallahu alaihi wasallam, to jeste da onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, makar u tome bilo i nezadovoljstvo ljudi, makar se ljudi zbog toga pobunili, makar ljudi zbog toga bili srditi i ljuti na tebe, takav će zasigurno naći da će ga Allah Đelešanom zaštititi od ljudi. Ali onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi, u nezadovoljstvu Allaha te bareke onaj ko bude gledao da udovolji ljudi, ljudima, makar i griješi Allahu Đelešanuhu, Allah te barek vetala će ga prepustiti ljudima. Allah će ga prepustiti ljudima, onim ljudima koji su danas zadovoljni ako im udovoliš, a koji će sutra biti nezadovoljni ako im se u bilo čemu suprostaviš ili ako više nemaju potrebe za tobom. Danas, dok imaš da, da im udovoljavaš, da ih pomažeš, da ih izglasavaš, da ih finansiraš, oni će biti zadovoljni s tobom. Međutim, sutra, ako ti se desi da više to nisi u stanju da činiš, postaćeš bezvrijedna roba koju će prodavati na svakoj pijaci i na svakoj tezgi kad Bog im se ukaže potreba za time. Kao što smo mi svjedoci tome, koliko je muslimana koji su došli sa svojim životima i svojom krvlju na ovim prostorima i nudili na lahom putu, pomažući i braneći muslimane po Bosni na drugim mjestima, dok, su, dok je toga bilo, sve je bilo u redu. Evo vam i pasoši, evo vam naše državljanstvo, Evo, vi ste naša braća. Ali kada je prestala potreba za time, kada se prijateljstvo uspostavilo sa Allahom i neprijateljima, onda više niste vi braća naša, već ste vi teroristi koje ćemo mi prvo držati u zatvoru nekoliko godina, a zatim će vas predati nevjernicima koji će vas u bantenami držati po 5-6 godina i više, gdje ćete truhnuti i gdje ćete biti mučeni, zato što jednostavno vi više niste naša potreba. Vi ste danas naša roba koju mi prodajemo onima koji su je potražili od nas. I upravo cijenjena moja braćo, ovdje je poruka da oni, da oni koji traže Allahovo zadovoljstvo, Allah Đelešanu će ih zaštititi zbog toga što traže Allahovo zadovoljstvo. On će im dati obezbeđenje i sigurnost na ovome svijetu, a posebno na ahiretu. Međutim, kada čovjek traži zadovoljstvo ljudi, u nezadovoljstvu Allaha te barekvetala treba da očekuje da ga Allah te barekvetala prepusti tim ljudima, pa će oni sa njime učiniti ono što ono što stalno čine. Međutim, upitno je koliko naše oči i naš razum sve ovo razumije i vidi stanje oko sebe, a doista u svemu onome što se oko nas dešava jeste i bret, jeste pouka onima koji hoće pouku da vide i da razumiju i prihvate. Zašto? Zato što onaj koji to neće da vidi i neće da razumije, sutra će biti na, upravo na tapeti, on će biti taj s kojim će se poigravati kao što se poigravali juče sa onima. Jer oni koji se poigravaju sa vjernicima, oni koji se bore protiv vjernika, oni koji zloupotrebljavaju vjernike, pa oni samo čekaju trenutak, kod njih se ništa ne mijenja, jer je njihovo vjerovanje takvo da se ništa ne mijenja. A pitanje tvog ili mog padanja u njihove ruke jeste kod Allaha Đelešanuhu. Pa ako nas Allah te barek ne zaštiti od njih, šta onda očekivati ko to drugi može, može zaštiti? zaštititi. U drugom rivajetu cijenjena moje braćo, kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Menil temese ridallahi bi sahati nasi radi Allahu anhu wa, wa erda anhu nas. Kaže onaj ko bude tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo. U svojim dakle dijelima, u svojim riječima. Ako bude tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo, u nezadovoljstvu ljudi Allah Đelešanu će s njime biti zadovoljan i učinit će da i ljudi budu s njime zadovoljni. Allahu Akbar. I učinit će da ljudi s njime time budu zadovoljni? Zato što je tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Zato što je tražio zadovoljstvo svog gospodara, pa će ga Allah Đelešanu još u životu na ovome svijetu pomoći i počastit će ga time da oni koji su inače mu neprijatelji i koji stalno gledaju da ga ponize i bace, Allah Đelešanu će učiniti da baš ti budu s njime zadovoljni i da se njemu dive. I mi vidimo kako one koji su stavljeni na tapetu najskupljih, koji se traže da, da bi da bi se lišili slobode, kako i najveći nevjernici, njihovi neprijatelji, nose respekt prema njima i strah od njih i vide u njima veličinu kako ne mogu da vidu među onima koji su u njihovim redovima. I to je dar Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala, a kako i te vole vi iskrena vjernička srca. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس i kaže Resul sallallahu ve sellem, a onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te ve ta'ala, Allah dželle šanuhu njime neće biti zadovoljan i učinit će da i ljudi s njime ne budu zadovoljni. Takav će dočekati da Allah dželle šanuhu nije s njime zadovoljan i da ljudi u, upravo budu ti koji neće s njim biti zadovoljni. Pa će tako čovjek izgubiti mjesto i kod Allaha te ve ta'ala izgubit će mjesto, mjesto među, među ljudima. Šehuli Islam Ibn Taymiye, rahmehullahu ta'ala, upravo govoreći o ovoj predaji i njenim rivajetima, spominje rivajet kao merfu, onaj koji je dakle vezan za Resula sallallahu alaihi wasallam, da je rekao poslanik alaihi salatu wasallam, men arda Allah bi, bi sahati nasi kefahu ma'wanata nas, wa men arda nasi bi sahati Allahi lem jadnu anhu min Allahi še'a. Onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, u nezadovoljstvo ljudi, Allah dželle šanhu će mu biti dovoljan kao zaštitnik od tih ljudi. Međutim, onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te barak wa ta'ala lem jadonu anhu min Allahi še'a takvome kod Allaha Đelešanhu ništa to neće koristiti. Takvome to kod Allaha Đelešanhu ništa neće koristiti ili takvoga to od Allaha Đelešanhu niš, nimalo ne može pomoći niti ga zaštititi. Dok u drugoj predaji kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam men arda Allaha bi sahati nasi onaj ko traži Allaha zadovoljstvo zadovoljstvo, nezadovoljstvo ljudi, radi Allahu anhu wa arda an. Allah žele šanhu će s njime biti zadovoljan i ljudi će biti, i učinit će da ljudi s njim budu zadovoljni. Wa men arda nase bi sahati Allahi, onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi, ono zadovoljstvo Allaha te baraka ta'ala, ada hamidahu mine nasi lahu dhaman. Takvome će se vratiti upravo ta pohvala ljudi. Pro, vratit će mu se ta pohvala ljudi, a ona će po njega biti kobna. Ona će po njega biti kobna. To jeste s Sve što čovjek koji bude tražeći zadovoljstvo ljudi, u nezadovoljstvo Allaha te bare petara činio, sve što može dobiti, dobi se da ga ljudi hvale. Ovaj napravio džamiju, ovaj napravio minaru, ovaj napravio put, ovaj, ovaj. Međutim, to nije činio radi Allahova zadovoljstva, već je time tražio zadovoljstvo ljudi, pa će mu doći šta? Zahvala tih ljudi. Pohvalit će ga ti ljudi, međutim, na kraju šta ga čeka sa time? Kod Allaha te bare ništa osim poniženja. Ništa osim, osim poniženja, zato što Allah Đelešanuhu ne prima osim ono što je učinjeno iskreno u njegovo, u njegovo tebarek ala ime. Zato kaže Ibn Taymi Rahmehullah ala, kaže ovo je kaže vrhunac ispravnog svatanja Allahovog dina, Allahove vjere. Pa kaže onaj ko bude tražio Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo u nezadovoljstvo ljudi to je kaže upravo onaj koji se iskreno boji Allaha Đelešanuhu. I to je kaže onaj koji je dobar i ispravan Allahu rob. A Allah te barake wa ta'ala kaže, jeste onaj koji štiti svoje dobre robove. Allah Đelešanuhu je onaj koji štiti svoje dobre robove. Kao što je rekao Allah te barake wa ta'ala, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu, Allah će mu izlaz iz svake situacije naći i obskrbit će ga odakle se, odakle se i ne nada. Allah Đelešanhu je svakako dovoljan svome robu kao zaštita od onih bez imalo, bez, od ljudi, bez imalo sumnje. Iz ovih rivajeta ovog hadisa cijenjena moje braćo, pojašnjava se da insan koji traži svojim djelima Allahu Đelešanhu zadovoljstvo, u nezadovoljstvu ljudi, da će takav zasigurno naći dvije olakšice ili dvije velike i krupne stvari za sebe. Prva jeste da će naći Allah Đelešanu zadovoljstvo, a druga da će naći i zadovoljstvo ljudi, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, onaj ko bude činio, postupao suprotno, pa bude tražio svojim radom, svojim djelima zadovoljstvo ljudi, takav će naći kod, u nezadovoljstvu Allah te bare petara, takav će naći upravo dvije teškoće i dvije tegobe na putu, a to je da će naći da je Allah te bare sa njime nezadovoljan i da su ljudi sa njime nezadovoljni. I ovo je dokaz da Allah Đelešanu zadovoljstvo kada se bude tražilo, da ono sabira u sebi svaki hajir, da sabira u sebi svako dobro, kao što kada se traži zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvo Allah te bare da je to upravo način da se sabere svaki, svaki svaki šer kod insana. Zato molimo Allaha te barek taala danas sačuva toga da neispravno postupamo i molimo ga da nas pomogne da budemo oni koji ispravno i dosljedno slijede njegove upute i upute njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa Kao što spomenuli smo cijenjena moja braćo, ljudi ove stvari čine, ljudi traže zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvo Allaha te barek ta'ala, upravo zbog toga što zaboravljaju na svog gospodara azza što ne poznaju dovoljno ispravno svog gospodara te tebarek pa zbog toga, umjesto da se boje Allaha šanuhu iskrenom bogobojaznošću i da se nadaju samo da Allaha oni su to pomiješali, pa počnu da se boje drugi, kao što se boji od Allaha tebarek wa i počnu se nadati od drugi, kao što se treba nadati od Allaha azza wa Međutim, obaveza je na nama da znamo da je strah od Allaha obaveza da bude ona, da bude, dakle, svojstvo koje će ići zajedno sa ljubavlju prema Allah Allahu te i sa nadom u Allahu i njegov oprost. I nikako se ne smije dozvoliti, dozvoliti da strah ide sam, da strah ide sam, pa da dovede čovjeka do toga da izgubi nadu u Allahu Đelešanuhu milost, kao što se ne smije dozvoliti da čovjek putuje, dakle, putem samo nade, pa da izgubi strah od Allahu Đelešanuhu kazne i Allahu Đelešanuhu zamke. Zato je put vjernika upravo put koji ide između straha od Allahu Đelešanuhu kazne i nade u Allahu Đelešanuhu milost. Ili put gdje se ide paralelno sa nadom i strahom od Allaha Đelevala. Jer je Allah te barek ukazao cijena moja braćo na činjenicu da onaj ko izgubi jedno od ovo dvoje, bilo da izgubi nadu Allah Đelešanuhu ili da izgubi strah od Allaha Đelešanuhu, da takav pada u kufr u nevjerstvo. Kao što kaže Allah Tebarek ve Ta'ala, Efe Allah, zar, se oni, zar su oni sigurni od Allaha Đelešanuhu zamke, fe la ja'menu mekra Allahi illa l'komul hasirun. A Allah Đelešanuhu zamke ne boje se ili su od nje sigurni samo narod kome propast slijedi. Dakle, od Allaha Đelešanuhu kaz kazne, njegove te barakatala zamke, siguran je samo narod kome propas, kome propas slijedi. To jeste onaj ko se ne boja Allaha Đalešanuhu, pa takav je onaj koji je propao, Allaha Đalešanuhu molim da nas sačuva toga. I kaže uzvišeni, innehu la jeji esu min rauhillahi illa l'komul kafirun. S druge strane kaže Allah te barakatala, doista nadu Allahu Đalešanuhu milost, samo gubi narod, narod nevjernički. To jeste vjernik nikada ne smije izgubiti i ne gubi nadu Allahu Đelešanu milost. Makar se i desio veliki grije i najveći grije on ne gubi nadu Allahu Đelešanu milost, već se kaj svome, gospodaru, traži oprosta i traži načina da mu Allah oprosti i da ga sačuva i tako se, tako ne prestaje sa svojom nadom sve dok se ne vrati Allahu te barakem, I kaže Allah rahmeti I nadu Allahu milost gospodara svoga ne gube osim oni koji su dalun, oni koji su na čistoj zabludi. Oni koji su na čistoj zabludi. Dakle, ovo su dokazi da čovjek da čovjek vjerni nikada ne gubi nadu Allahu Đelešanuhu milost s jedne strane, a s druge strane da se uvijek boji Allaha te bareke ta'ala i nikada ne prestaje da strahuje od svoga gospodara te bareke ta'ala. Zato nije dozvoljeno vjerniku cijenjena moja braćo, da se samo osloni na strah od Allaha te bareke ta'ala, pa da mu tako nestane nadu Allaha Đelešanuhu. Kao što mu nije dozvoljeno da se samo osloni na nadu, pa da postane bezvredan od Allahove tebareke, tebareke ve ta'ala kazne. Već mu je obaveza da bude onaj koji strahuje od Allaha Đelešanuhu i onaj koji se nada od Allaha tebareke ve ta'ala. Da se boji svojih grijeha pa da radi djela pokornosti i da se nada u Allahu Đelešanuhu milost. Kao što je rekao Allah tebareke ve ta'ala opisujući i hvaleći svoje vjerovjesnike rekavši ste nestezbilla innahum kanu yusari'una fil hajrat jed'unena ragaben wa rahaba وكانوا لنا خاشعين oni su bili oni koji su žurili da čine dobra djela oni su bili oni koji su žurili da čine dobra djela i dozivali su nas sa nadom i strahom وكانوا لنا خاشعين i bili su pred nama skrušeni bili su pred nama skrušeni i kaže uzvišeni azza wa jal ulaika alladine yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab kaže oni koje oni dozivaju mimo Allaha dželešanuhu one kojima se oni klanjaju mimo Allaha Đelešanuhu. Kaže oni sami, dakle ta njihova božanstva, sami kaže tražu načina da se što više približe svome gospodaru Azza wa Jal. وَيَرْجُوا رَحْمَتَهُ I nadaju se njegovoj milosti. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ I boje se njegove kazne. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا A doista je kazna tvoga gospodara ono čega se treba bojati. Doista je kazna tvoga gospodara ona koja zaslužuje da se, da se svako nje boji. Pa vidimo opis Allaha te barake oni s kojima Allah Đelešanu zadovoljan, oni koji su najbolji, a to je da su bili pokorni Allahu te barake da su se borali svoga gospodara Azza wa i da su bili oni koji su žurili da što više dobra učine i oni koji su se nadali u Allahu te barake, te barake milost. Zato cijenjena moje braćo, kada se strah i nada spoje kod jednog roba, oni ga neminovno teraju da čini djela, da čini dobra djela i da izvršava razloge koji donose korist takvom, takvom insanu. Jer doista sa nadom čovjek uvijek čini pokornost Allahu te ta'ala i nada se nagradi za to. Kada čovjek nosi nadu ispravno Allah te ta'ala, ona ga stalno goni da čini pokornost Allahu Đelešanu, da mu se što više pokorava, da što više čini dobrih djela. Zašto? Zato što se nada da će mu Allah Đelešanu dati nagradu za svako to dobro djelo koje bude učinio. S druge strane, čovjek koji se okitio haufom, koji se okitio strahom od Allaha te ta'ala, takav čovjek ostavlja harame, ostavlja kršenja i propisa i granica. Zašto? Zato što ga strah Allahu te barek o te kazne. Zato su islamski učenjaci, neki od njih rekli, men abed Allahe bile hubbi wahde, fehuva sufi. Kaže, onaj Kažu islamski učenjaci i ovo dobro vraću za jer su ovo, dakle, njihove rečenice i njihovi savjeti jesu, jeste ono što je sabrato iz celokupnog njihovog znanja koje su sakupili iz vjera Allaha Tebara Kaže onaj ko bude obožavao Allaha Đelešenhu samo sa ljubavlju prema, samo sa ljubavlju, bez ničega drugog. Kaže takav je Sufija. haruri. Kaže onaj ko bude obožavao Allaha Đelešenhu samo sa strahom, takav je Haruri توريتك بخارجها ومن عبده بالرجاء وحده a onaj ko bude obožavao Allaha Đelešanuhu samo sa nadom, samo sa nadom, fahuva murđi, kaže, takav je murđija takav je murđija onaj koji odustaje وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَلَحَوْفِ وَالْرَجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنْ A onaj koga bude obožavao sa ljubav, ljubavlju prema njemu, sa strahom od njega te barek vetala i sa nadom u njega azza wa jel, takav je mu'min. Takav je mu'min. Prvi je šta? prvi je Sofija koji samo kaže mi, mi volimo Allaha, mi samo ljubav Allahu i poslanik alaihi a ne rade ponome što je naredio Allah i poslanik alaihi salatu Drugi samo su obožavali Allaha Đelešanhu sa strahom, bojeći se kazne, Izgubili su šta? Nadu Allaha Đelešanu i ljubav prema Allahu te ta'ala. Ostao samo strah, pa su otišli u hadjeđizam. Zato samo čuješ za svaku stvar ovaj kjafir, onaj kjafir učinio veliki grije, on je kod njih kjafir. Treći, treći jesu dakle oni koji samo se nadaju, nadaju se, a nema dijela, nadaju se Allahovu milost, da će im Allah oprostiti, tako dalje, tako dalje. Međutim, djela, djela nema kada im kaže, zašto ne činite djela, zašto ne, ne, tražite djelima Allaho zadovoljstvo, onda se oni odupiru i vraćaju stvar na srce i tako dalje. Pa su kaš takvi, su murčije. Međutim, ko je mu'min? Mu'min je onaj koji obožava Allaha Đelešanuhu sa ljubavlju, sa strahom od njega azaođen i sa nadom Allahu Đelešanuhu milost. Takav je cijenjena moja braćo. Mu'min, kema wasaf Allahu bi dhalike عدد خلقه حيث subhanahu wa ta'ala, kaže kao što je opisao Allah te barek ve taala svoje najbolje stvorenja u riječima ulaika alladine yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab Dakle, ajde koga smo prije spomenuli, oni koje oni dozivaju, kojima se klanjaju mimo Allaha Đelešanuhu, kaže, oni sami traže način da se približe svome gospodaru Azeođel, o Jeruđu rahmetehu, nadaju se njegovoj milosti, o jahafune adabehu i boje se njegovog, njegove kazne, njegovog azaba. Zato cijenjena moje braćo, zato cijenjena moje braćo, vjernik treba da ustrajava na ovoj vjeri i treba da se čvrsto drži pravoga puta i treba da se što više druži sa Kur'anom i Sunom sunnetom Rasula sallallahu Kako ne bi postao lahak plijen onima koji na svakom koraku i na svakom otvorenom prostoru traže načina da te pozovu k sebi. Pa ili ćeš upasti u murđije, ili ćeš upasti u hariđije, ili ćeš upasti u sufije, ili u neke druge koji su skrenuli sa pravoga puta. Zašto? Zato što si bio nemaran prema Allahu Đelešanu u knjizi i prema sunetu poslanika alaihi salatu wasalam i zato što se nisi raspitivao i nisi se dovoljno interesovao da naučiš kakva je to bila staza Resula sallallahu alaihi wasalam. Ta staza koja je pojašnjena i koja je el Da bijela i jasna, iz koje će krenu, skrenuti samo pravi nesretnik. Samo pravi nesretnik. Subhanallah. Pravi nesretnik. Ovdje kao da je Resul sallallahu alaihi wasalam ukazao da će to biti ti nesretnici kod njih neće imati puno. Međutim, šta je danas? Koliko je danas ljudi koji sa ove staze skreću i najlakše prihvataju sve druge puteve osim puta Rasula sallallahu alaihi, alaihi sallam. Allaha Đelešanu molim da nam oprosti naše grijehe, da nam oprosti naše pogreške i naše prijestupe. Allah te barek ta'ala molim da od nas otkloni svaku bolest u tijelu, u duši i prsima. Allah te baraka ta'ala molim da nas svi vrati Kur'anu i Sunetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. Allah dželle šanuhu molim da muslimane širom svijeta povrati Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da im ovaj din omili u prsima. Allaha dželle šanuhu molim da vjernike učini uzdignutih čela i ponosnima zbog toga što pripadaju ovoj vjeri i što nose sunet Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Allaha dželle molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihadi džahide da pomogne potlačene koji su po zatvorima talavita, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, da im sačuva njihove porodice, njihove i metke. Allaha Đelešanuhu molim da nas upotrebi u koris i pomoć svome dinu. Allaha Đelešanuhu molim da nas u životu na ovome svijetu sastavi sa njegovim najboljim stvarenjima i da nas na budućem svijetu proživi sa njegovim najboljim stvarenjima. Allaha Đelešanuhu molim da nam učini islam lahkim i slatkim i prijatnim i da budemo oni koji će biti lijepim primjerima onima koji dolaze poslije Allah Allaha Đelešanuhu molim da nas proživi na dunjavu dok je dunjavučki život koji za nas, الله الله الله الله حبه عين الكمال جهه عال وغالي حبه عين الكمال جهه عال وغالي صحبه خير الرجال بيع الهادي محمد صحبه خير الرجال بيع الهادي محمد الله الله حبه فرض وحاتم مدحه خير وغنم حبه فرض وحاتم مدحه خير وغنم ليس يأتي القلب هام للذي يهوى محمد ليس يأتي القلب هام للذي يهوى محمد الله الله الله الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله الله الله